colectivos. dan rati radio dau, Se radioformulea, hago puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Por Rusalda. barazki bizidunak, hortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. irrati honetako eh, programa berezio honetara. Ezoikoa da, egun honetan guk e, programa txaitea, baina gaur badakizuen moduan, ba, irolako maratoian gau, hemen danok ba, apur bat eiten eta olako maratoi berezi bat emoten, eta kandela emoten, hemen txe irratian. Eta bueno, atxo gure programa eukin gendunez, ba, ez du euki de, denpor askorik hor... Eh, e, ba, beste programa preparetako eta beraz ba, hemen etorri gara geurkoan ba, ba hori barazki eta zapurtxu ez berbaiteko nortxu garen barazkiak nondi gatozen eta ze proiektotan gauzen sartute Karo, gu gure buruz hitz egitera Bai, apur tolan, lantego zentrikos, ez da, gaskotan bai. igual entzuten jaku hor programan, ba, arazki bizidunak hemen danok, bun, izenak esaten, berbeten, eta eta berez igual, ba, askok ez dauri jakingo, naiz eta uran gure bigarren denboraldi irratio netan, idola irratian, eskerrik asko, idola irrati ba, <laughs> gure tartea hauen gotearren bebai, ba, igual ez jakingo asko, nondi gatozen, eta eta nortxu garen, eta, jo que se, batxutan igual, ba, kuriosidadea bebai, o, jo que se, holako apur bet programa rosatxu apurtxu bete ez da? Hori, apertsona lau apurtxu bete, Tertulia momentu, eh? Apurtxu bete ez duteko. Hain beharrean berba geuse trastendentale iburuz, ez? Beti tento moduen duen bai, Porengo apurtxu eh. bete. Por dugu horretaz berba, baina, bueno. Entre tanta txapa bai. didaktika... Gero eta kanera ez duko asko prepareta, así que horregaitik izango da, más que nada, baina, bueno. Gero oso didaktikoak que es gara izango da. A ver, ze <laughs> urte tenda con el flow, bueno, a ver, zerekin hasiko gara. A ver, dekogu, eh, adibidez, eh, kuña mor mordoa ekarri dugu guk eh, prestatutako kuña danak, baina eh, gaurko egunean maratoiaren eh, egun honetan badago kuña berezi bat eta bueno, guk ere pintxatu nahi dugu gaurko eguneko kuña berezia. Así que horrekin hasiko gara, vale? El lunes 29 de febrero sintoniza Irola Irratia. Conoce, participa, escucha, comunica, comparte y diviértete en esta edición del Maratón Radiofónico Ininterrumpido que de 10 de la mañana a 10 de la noche escucharemos en riguroso directo. Habrá concurso de cuñas y relatos, picoteo y desmadres varios. Un buen momento para conocer la radio, sus gentes, sus costumbres y, ¿por qué no?, participar en este maratón de 12 horas en el que pretendemos acercar la radio a la calle y la calle a la radio. Nos escuchamos el 29 de febrero aquí en el 107.5 en, el maratón de Irola y Ratia. Eh. Ni gure nuena esan da, gu la hori desmadre parte hori esan O el picoteo vario, tal, música, tertulia, directo, no sé qué, gu la parte del desmadre. Pupurri, pupurri. la parte del desmadre, porque mm, esteko SBS holan prepare eta orduen hori zingo gara. <laughs> Holako paréntesis de humor absurdo y estúpido. Descanso. Bai, así, para descansar la mente, ahí, desde se de pentxe behar, se descalcule desde kalkule behar, ez deko doble sentido esaten dugunetan, da holako simplea, eta lako absurdoa, ez da, ez da trampa ni karton. A ber, e, neko, zuk lehen aipatu duzu, gure buru zitzegingo dugula. Nor da, nortzu gara hortu ondo, hortu ondo orokorrean, eh? Ez ba, ja, bueno, nik esango neuke, ba, bueno, guk barazki biziduna gara, barazki biziduna gara hortu ondo gaztetxetik gatozelako, Eta ba, hortu egertu deko unez, ba, zer gara, baraskiek. Eta hori da, asuntoa. Eta bueno, gu hortu ondo gaztetxekoa gara, hortu ondo gaztetxa galdakon dau, hor horako mo, gazte mugimendua esan gure nuen, baina ez dakit ni <laughs> gaztetxeko sarrena izin ez dakit gazte sartu. Bueno, beti gazte. Ba, bai, le pasak hor dago kriston abanikoa hor edadetan eta holan, eta bueno, ni sarrena izin da bat doble biten mhm. batzuk edadean. Horrekin esan gure dugu bide batez gaztetxuenak ere, etorri daitezela e, hortu ondora eta arte, parte hartzeko eta aiteko ba hori, gure dauen e, proiektua bagaratzeko bertan gurekin. Bai, ni gonbidatzen die, ze ni adibidez, hori, ni ez oso astea, bueno, erdi gasteanas, baina dela hiru ilabete sartu nitzen proiektu marabilloso honetan, honekaz, mm-hmm. honekaz krako ekas ez, eta egiezateko inoz ez dela berandu hasteko eta mm eta dala oso aberasgarri eta jentea zeuteko, ikesteko eta ni ba hori, apurtxu bete e, pertsona barri e, gastetzen sartzen den pertsona bate barri baten perfil, ez? Beti galdakokoa izenda, baina e, ez na sartu, ez dut duten baina ena zegon sartu, eh? eta, bueno, iru bete polit eh, dara bat, danok uste da merezio duela. Mm -hmm. Hombre, apurbe bai da, eh, jotea be proiektu egaz, ez da, omen eh, gaztetxea zabali daut danon txat, edo zein proiektu modu zaba aurrera taletako, gu kolako komunikazio proiektu bedarogu aurrera, Pentsetan gendun be, importantea sala espazioak liberatzeaz aparte, bat dela beste espazio batzu liberatu alzidenak, adibidez ondak, Eta bueno, gure proiektu paraleloa, eh, gure programas aparte hemen irolan eta olako programatxo bat eitean adomeka guztietan esastu, zeiretatik zaspiretara barazki bizitunak. <laughs> e, eh, badeku beste proiektu bat, bada, badala e, onda satibet liberatzea bebai eta galdako nolako irrati... Lokal bat. lokal, eta, eta aske bat eitea, ez? Lokala baina globala ere bai. Bai, bai, bai. Bueno, baina, bai, bai, bai. bai galdakako... Lokalean egina... Lokalean egina, baina galdakako Kanadako errealitatea berakusteko eta, eh, hori da, azkenean mundua liberatzea edo ze aldatzea gatza egiten da, ez? Eta purtsu bete jakiteko albokoa ba, purbet aldatu, saldogula aldatu mundu, ez? Baina behintzet konturatu albokoa apurke apurke aldala Osea, oza, bai. ez hain urruneko gauzek eh, ikusten dugu zenak aldatu... ...inbea behar dugu zela bake mundial, eta ez dakizer hori ez da esistiuten, badaki gudano, bakea ez da esistiuten, bueno, zuri, bueno, gero kontuko txuet, beste bakearen definizioa nok egina dagoen, zoze interesgarria da hori bez, baina purbete bari galdakon, errealitatea ezagutu eta eta lanok ezagutu eta aldogun egian eh, herri mugimendua sortu edo herriak eh, erabakia eh, eh, herriari er, ematea da, ez? Hori, hori, hori da bai, gurea, gurea da komunikazio proiektu bat, baina hori gortu ondo ere proiektu horren barruan badaude beste batzuk, badaude komunikazioarekin lotuta badago brioi fasean telebista libre bat egitea edo bueno, igual laskenean indarre e, gehiegi jartzen da horretan eta ez da lortzen, baina zeu zer urtengo da ikusiko da. Hori telebista eta komunikazioa, baina badaude beste proiektu bai. batzuk, adibidez adibidez antzerkia, kalerki antzerki tardea, taldea, e, e, bai komunala, komunala oso interesantea, bai, okupatu zeu bai, bai pro, e, jaki produksinoan, buru jabetasun alimentarioan gaineko ba, proiektu baten gainean, e, bai lurrak liberatzen, e, mendia elgarbitzen eta bertan ereiten, ez, azkenean, la tierra espakien la trabaja, no? Orduan, olako proiektuak aurrera eramaten, e, bai ba, naturarekin o beste lan batxoekin e, eh, badago beste revista bat naimen be bai naimen eh, teoria bai, bai kritikorako lantaldea bai eta teoria eta estrategia ez azkenean ba, igual ez dire lantzen askotan ba, bere zer diren movimentuak idealak ez azkenean borrokara eraten dotxune buru eda eta ba, idealak argi eta ba, barne hausnarketa indosunean azkenean borrokarako inderra horrek eraten sendotxu, ez, eh, argi eukiteak, eta, bueno, holako... Praktikara batea, eh? bai. zure herrien praktikara batea bai. Bai, teoria... Ba, gauzak eta holako kolore punto bat emoteko mundu grisoneri, ez da? Gauzak aldatuteko dinogu, eta bitu, hemen dekote kanta bat jarriko dodana orain, deskantso bat arteko guk ere, bai... <laughs> Eta kanta horretan, precisamente, entzun aldira eh, gizarte kapitalista honetan daude hainbat eta hainbat kalte. Así que jarriko dotzuet, gorka suaia eta Juancho Arakama itota remi. Remix. Remix. Come on, come on, Euskuntzu harako, zozun bai bai batakuela, txikizio harako Hau zertan, zainoan, zu, eh? Zalantza barik, badakizu gainera nititu dala kontatuak eta txut. Bai, bai vengo, vengo. zein zentral nuklearik ez Muy bien, ba, ortsu joan zaizkigu Juancho Arakama, glauko bakoa, eta egorka suaia, askapen System, oian lariak eta bar, goe, eh, suaia talain, eta bueno, emetik ya de paso, agur bat aupakako jenteari, eh, apazuek. Uh Bai, eh... Hemen gauzela, hor eh, aurkena ekarri deu. Ah, bai, bai, bai, bai, bakarra indo zena. Zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, zer, bai, bai, eh, Eta bai, Eta ganorea eh, zer, <laughs> bai, zer, ganorea bai, <laughs> bai, ongitorri euskera eri Nafarroan, ze hainbeste urte erbesteratu tegon ondaren euskerea Nafarroan, ba, bueltatu da e, Nafarroara eta umeak eukingo dugu e, aurre matrikula eta matrikulatzeko aukerea e, Nafarroan dere duan, ez, euskera utzean. E, geusea izen da, ba, iru herria, herritan e, e, aziko dala, lehengotan ze bestetan ba ez da egon e, jente nahiko, baina bueno, eta faia lodosan da asko, askoinen, e, jarriko da bedere du e, jarri publikoan, osea, que uste dut hau dela posteko danontzako eta bide, bidea zidala, ez? E, barriro, etxera buelta hau da euskerea, ez? Bai, kurioso da, ze gaina Nafarroa izin de hortik etorrite danak, eta izin euskal herrien bihotza, o gaina Nafarroko erreinua, o dana dalakoa eta zelan egondan ba hortxe euskerea txarto, ez da, egora txar batean. Oso txarra, bai. Bai, nik emendik jake lodosa ipatu dan, esango gure neuntxan, ba, lodosan badabela ikastola bat, lodosa eta sartagudan artean, nik sartagudan ba, lagun edeko da, zemendik hor, besarkara bat, sartagudako lagun guzti hori, sartaguda da el pueblo de las viudas, hor gerra zibilean, Ez da zoi akingo, baina deitxan jako el pueblo las viudas, e, ba hori, gerra zibile eta gero, milleta eta eun biztan lera elduten ez dan herribeten, hor berreundo geta masei fusilatu egon ziren, Eta, bueno, badak izuen joan ziren, ezta? Ba, kunetatan onino botata dauz, han, ba, republikano, gorri, abertxale, eta danaralako guztiek, ba, fascistak hartu zeuri esan, etxetik atara, eta, ba, euren, ba, ondasun guztiek ostu zeuri esan, eta beraiek, ba, hor bota zeuri esan bide kontra nortxak urre balire moduen, ez? hemendi di bezarka bat, hor borrokan segitzen dozen guzti hori, hor erriberan, hor mugan, leku gogorrean eta eutxigo gordan hori. Eta postekoa da, aurten bai. inguruen ba, euskeren txutea eta posible izitea ba, berriz be euskerea ba etzera itzultzea, ezta? Bai, guk emetik sorionak emoten bai. dut Nafarroari, ganera azkeneko asteotan egonda polemikak, eh bai. jente askok pentsatzen da eh, hau dela imposizio bai. eta dela kaltegarria eurentzako gizartearentzako orokorrean eta guk pentsatzen dugu esetz, eh? Positiboa dala, inorrez dagoela egiatan derrigorretuta, de hecho derrigortuta gaude espainola ikastera, así que bueno, benetan eh, euskara ikasteko aukera gehiago egotea gauza oso positiboa. Berreskurapena da, Baina emongo dut. Tafaia izena altafaletik tafa, al tafaletik dator. Al fatal, eh, al tafal usto <laughs> dator, izen eh, arabea, claro. Hori zindezan, ze hor banukasiek, inguru horretan ibili ziren banukasiek, eta horre ziren, e, euskeraz eta arabez berbaiten zeurien e, klan bat, hor bie, bat utera, inguruen eta hor inguruen bizi zirenak. Eta Eta horrek ipinotzen izena, osea, kontuen hartu, gero jente honik esaten daure bai espainola dala hau eta espainia dala, no seke, baina eh, historia begitu eskero kontuen hartu, geusek eh, historia laburre dala eta memoria laburre dala eta historia bueno, bai, eta no kontaten deuen, bai, importantea da. da. Importantea da, non diatorren e, bilatuten bada historia. no konteta dauen, ez? Hor bilatuten bada eh, historia, nia, nia. bai, bai. bai. A ber, lehen, lehen entzun dugu gorka zuai eta joantxo horakama eta berak esaten zuen, joantxok esaten zuen e, gutxi batzun festa dela guztion resaka. Eta bueno, horrek eh, ekartzen hau berriro hortu ondoko gure proiektu honetara, ze, karo, hor badago batzuentzako festa izango den proiektu bat pentsatuta, eta mm, guztiontzako beste ontzako izango da resaka galanta, ezta? E, bertan, e, eh, hortu ondoko gaztetxa daukagun lekuan, bueno, ba, ba, kapitalak, e, oligarkiek erabaki dute, beste, beste erabilpen bat ematea e, horreri. Bai, e, hor, e, bueno, momentuz hor gabiz ez dakigu oso ondo zer dabilen gertatzen, baina ematen dau desalojo prozeso proceso baten sartuko garela, badabil olako espekulatzaile inmobiliaria bat e, terrenoak erosi nahian, ba, pisuak eta olako historiak eiteko. Pisuak, agarrate, bai. galdakon e, egiatan ez dago etxi bizitza mm, demandarik, e, incluso inkluso... Ez, oin gainera ez de datua, baina badakit badauzela e, eh, Utsik dago zen etxe bai, Utsik dago zen etxe bizitzak eta ez dut esango milaka baina eunka esango doa ze badakit mila, e, eh, mila erako numerora elutendala. Nik de badakit adibidez e, eh, protezion ofizialeko etxeak adjudikatzea izan dela kristo bat jendeak ezin ditu ordain du, ez, ditu, ez dituzte jasotzen e, e, hipoteka ez dago modurik ordaintzeko luego egiten dituzte etxe bizitzak baina gero ez dago modurik hauek e, bideratzeko jendearen gana eta zer egiten dute hauek, ba, etxe gehiago eraiki. Eske mm, nik ez daukala bururik esankarik. Eh, Mira, ez dakit, ez dakit oso ondo, baina eske gauza dala oso leku esentrikoa, zentrikoa, ez? Eh, eta nike ikusi dut kartelak eta bat diez, como ganera diele, casos de lujo moduko akingo dituztela, orduan ba hori beti hori zentifikazioa esaten dala, bale, a ber, galdako oso txikia da, eta zinta konparatu Madrid, edo Bilboko iri handi bat moduan, ez? Baina me bai da bat hori, ez? Labado bat eiteko modukoa eta erdien ipinteko ba, ba azkenean diru gehien dauken pertsonak aldeue erosi horretziak eta ba, ba azkenean, bale, zauz zentroan, Osea, galakoko zentroan eta hori ikusi dotez, hori kartel batzu, ba, joe, e, como etxeak, e, domotika eta olako historiak, ez? Hortan direz, purtsuet lujozko etxeak egin nahian edo ez dakite, igual ez nau oso, ez nau, ez nau oso ez nau, ez nau, ez hori da tapiauta dauen beste etxe hori ah, bai? Ez da nahi niñoz bez Ez da nahi, bai, hori da Ah, ah baina bai, eske, bai. como casas de lujo moduen ikusi hori niko reiteko za badau bat horre etxeak isingo dire ez daki oso ondo Baina izingo dire, dire hor garaje gazi la hostia bai. Osea, que galdako erdian iziteko merkeak ez dira bai Ba, asuntoa da, eh, zelan Azkenean, ba, Ibon Uribiri esker esango dugu, galdakoko alkatea bai, da, bera alkatea da. Hemetik musutxo bat, Ibon bai, entzako. Bai, bat, eta bueno. bueno bera, bera, bera da arpeia azkenean. Bera da alkatea, eta bera da, e, ba, udaletxo horreri, e, udaletxo horren burua, eta bai. politika honek aurrera eraten deusena. Eta azkenean, nola privatizatzen den leku bat, non leku berde bakarra dan, galdako erdian, gezurra emoten dau, baina hori da leku berde bakarra galdako erdian, ez dena parke bat eh, asfaltatuta eta non arbolak edo bestelako be, <laughs> bedarrak dausen eh, eh, akotauta olako jardinera bategaz. Hor dauz hortuak, gu badeko gu beste hortu bat, badauz beste gizon batzuen hortuak eta badau badau olako bizitza E, galdako erdian olako beste bizitza salvaje bat esango genke modu batera o bestera ez da leku bakarra ez dauena jardineratan sartuta eta hor ikusten da ze politika dauen ba, kapitalan menpe de, bueno, ba, kenduteko bai hortuek, bai gu bai olako movimiento alternativo bat ezin da bai, hori ere azpimarratzekoa hori, eh? hori eh? ere azpimarratzekoa udaletik ez dira egiten e, e, gazteentzako espazioak gero gazte kudeatuko dituztenak egon ziren promesa batzuk bere garaian e, bombero e, Eh, dena gezurra izan da beti eta eta bueno ba, eh, galdakoko gazteriak beti eskatu izan ditu baliabide gehiago espazio gehiago eurek eh, kudiatzekoak eta eta ez di, ez, ez, dizkigute eskaini beraz ere egin du e, jenteak ba, hartu eta hartu egin dituenean Se gertatu da ba, hori bertan bera itxita zegoen espazio hori reklamatu eta esan ez, es hau ez, egukemen hemen badaukagu proiektu bat claro claro Ja, baina aprobetsatu beharrean sortu den altzorra, ez? Apur bat gaztetzearena, e, eh, zelan e, gazteak hasi mugitzen, eh, gauza e, gauzak antolatzen, ez? Eta hori, ba, ez dakit, e, joe, ba, bai. apreziatu beharrean edo indartu beharrean, ez? E, de repente, bada, pues un, eso, una leche, una leche, o sea, rollo, joe, ba, oin barriro beste guzu bat sortu behar, ez? Lagundu beharra, joe, ba, sortzen da, jendeak ite duz diferenteak, bale, zuek ez duzu biten, ba, ingo guk. Eta holan be, ez, ez tegu itxiten, ez? Ez bai, eh, eroso, ez eroso da, e, eh, bai. pentsamento askea. Orduan hemendik e, bidali dugu bet, e, naiz eta desola jatu bat edaki ze paseko dan, eh, ez da zula guaz, basa maituko. Osa, hemendik beste leku etera joango garela eta ez tala ina erresa izingo. Hau mezuet da, galdeko ku dale ze... Gero eta biziago daude kolektiboak bertan, hasi que... Bai, eta beste espazio batzu liberatzen hasi gara, osa, que kontuen hartu guaz ezingo dozuela. Mm bestalde... E, hemen ikusten da zelan, zelan e, eh, galdako kudaletxean politika bai infrastruktureta absurdoetan eta bai olako geuza absurdetan, non hiri baten que es ciudad dormitorio, hor dabiz, eh, olako infrastruktura absurdoekaz, bai bide gorrie, euriek eh, eraten duen bide gorri bat iten, olako piscina batxu non nura galtzen daurien eta polideportiboko bestuarioetara sartzen da nura, Olako frontoi bat non kuadro erdik bategaitik ezin da izan profesionala eta beraz badauz herriak non ez dide dutxe mile biztan letara eta partiu profesionala dekiez eta galdakon dau frontoi bat e, ezin dana erabili Da gainera oso motxa da Oso itxusia da eta gainera <laughs> Ez kera, eh, ez ah, dut min begien horrek Ez balio ezetako bez Min, min, min begien Hemen ikusten da galdakoko udaletxeak ba zetan balio deuen, ez da? Inbeste foto diten deu sol, eh, gure alkate, maitia ekor... Ze bai. guapoa den. Bai, horako kronikas, galdako hoi, eta horako revistetan hori gertan da beti, hor... Erriko jente agaz, baina gero erriko jente antxat... Eh, gente agaz, bai, baina gente antxat ez da behiten ez eta hori euskerean eh, hori lako atxizkiek oso garrantzitsue dire, ze gaz eta txat ez da, ez da bardin, eta hemen dimezutxu hor da ibonen txat, e? Eh? e eh, Ba hori, horten txer gaz eta txat zer dan, ez da? Mhm, mhm. Menos gaz. Bueno, a ver... eh, Ingo dugu beste deskantxo txu bat, e, eh, aurkenezuk, aukeratu dituzuk eh, kantatxu batzuk ah, bai. gaurko... Ba, e, e, ademaz, etorri jatezen bi, hola, bestegunak ah, eh. venga, ba, bitxu. A ber, zein da duzu pintea? Eh, ba, azteko, igual orain, eh, mm, mm ba, Freddy Mercurina, hori, bai. Queen inbiniko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, A ver, berriro We are the champion Ahí va Es Bohemian Rhapsody Vale, we are the champion Es we are the... Vaya, we are... We are the champion My friend Es, es, es Eso, ahí está Ahí está, eh Este ego ahí contigo <laughs> <laughs> Bueno, han chado ez dute karri carry Baña, en reto Ahí está <laughs> Reto a la palauca Bueno, Bardi, una mica Bob Marlene Bat Ahí oh, my friend, my friend. Oh, my friend, my friend. Está eh. Hola, me saten da. <laughs> Es eh, mama. <laughs> My time has come. A ver. Na, na, na, na, na. A ver, hemen daukat eh, topatu dut YouTubeen, así que badoa. Venga, venga A tope, a tope.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 Daile. Bai. Fenomeno dela gitxi urte, horren dela hilabete pare bat, bueno, ikasi urte bete, urten zan Kain West, eh, rapero amerikano bat egiten honen bertsi bat, izan zen desastrosoa, desastrosoa, izan zen superbarregarre. Es que... Nik hori ez dut entzun, ez frikien. Ni bak guztetan jatan pioa, guztetan jatan bere garaian de Queen, mm. tio. Mm-hmm. Eh, Lucy in the sky with diamonds gustetan jatxuen egi bebai ulertuko dozu esaiti guztetan jatan bai tio. <laughs> Zer da oso psikodelikoa igual. Beba eh? indogun bertxio bat, eh? bohemian rapso dira koroan. Koroan, bai. hori Kontu... zarea bez bat zan indogun ointela eta oso polite urten zan egi mm. esateko. Hori, hori. Bai, zetu eh, Taulan kanta benetan barrutik. Ez que aurten eh, fitxetako joan ginen abez bat begitan. Bai, bai, bai, bai, bai, kantetan dena bai, kantetan dena Gaztetan dauna ez ahotsa. Eh, ah, ahotsa, Ez ah, bai, que ah, pasa, claro, ez que pasan urtean, badakizue, badako gule leire, kolaboretan dauen agugaz, baina leire, ba, pasan urtean etorten zan zuzenekotara, eta aurten joan jaku ba... Bai, joan jaku ba, beste ba, herri batetara, ba, bueno, herri edo herri alde batetara, ez dakitzen, esaten da, beste nazio batetara, hori gure dauri izin, horretan dabiz, o, mhm, gure dauri o, izin barko leitikeo, ez dakit lan esan. Mhm, mhm. Eta handau, ba, Bartxelonan biziten, orako ba, la, tesi bat, ez dakit, ikasten dabil, ez da? <laughs> bai, bai. Eta, karo, ba, ukin gendunez baja hori, gu asko labetetan nahi bidaltan esku behar baina behar genuen beste fitxaje bat. Eta ba, hor joan ginen, e, eh, badazki taldea... Tropa, tropa. E, eh, abez batxa, abez batxa, ba, kastinak eiten... Hori da, kastinak eiten. Eta bilatzen, olako... Abot Bai, olako ahots polit, gozo, bai, eta bai, bai. entxurko, entxukor bat, olako est, guztia eh, belarretatik sartzen dizuna eta eta jo, er, eh, hor joan ginen eh. eta aurken ikusi genuen esan genuen, jazta, bukatu da, bukatu da kastina. Bukatu da kastina, aurken fitxatu fitxatuta. Hola, hola, izan zen, eh? Bai, beridiko, beridiko. Ez genion diru hori gauz eskeniz, ez daukagulako, yes. baina eman genion, ba, da, azorionak gure taldean sartxerren eta eskerrak be bai, eta noso noz, ba, garagardo batzuk emoten dutxe guzle bai. Eh? Bai. eh, eh, bai ekartu dut ez askota. Hori eskonta, Hortan beren dola, joa ni ekartan Bueno, básicamente hori da bera aukeratzeko, bera, bai, bera seleccionatuta. Zaintza, zaintza, bai, bai, badakizue. Nire rola, mm-hmm. gizartean. Mm-hmm. Ez, hombre, eh, joe, gauza gehiatarako. Eh, zerrendan, zerrendan. Eh, Aurkene fitxe dugu, ba, kriston tipea dalako, eta gainera lenguan entzun zen duen, iauteriko programan, Nola, emondotzen hor kastaina eta ostikara pioa patriarka bai. Kontuz, kontuz, aurkenekin se... Gogor dator. Ah, es un ciclón que vamos a desatar, vamos un ciclón que vamos a desatar, eta kontuz, eh? Mm-hmm. Kontuz. Eta e, gaurkoan ezin izan da etorri jon, adibidez. E, beti etortzen da, baina lanean hasi da, eta, e, eh, e, klaro, badakizu lan den lana. Lana da esklabismoa, eta ezin, ezin da etorri, hori da pasatzen zaiona. El yugo del trabajo asalariado para el capitalismo mismo, ni be saltzena, ez, eh, goizero saltzena, ez. La fuerza, la fuerza de, de ba, trabajo. Sortxe hor ba, hor frakak eraten doa, ez, hor, parean, uh eta, ba, hor saltzen doa, nire indarra eta nire historiak. Ba, uste dut, Ba, iten dudan erako on, Neiko ondo saltzen dut <laughs> eh? Zai zu pentsa, eh este... Emote dut zuen pora gara irrati detorteko Asi, kori importantea da bai. Ba, ba, bai, hori ari... Hori ez dut, bera egiten dut ia Zenbetean saltzen dut nire indarra Eta ze presiotan da neiko ondo urtetan bai, Ba, urtetan deu, emoten deu ba, Beste bertan, lakurtetan bertan, bai, Beste batxutan txarra usaldu eta beste batxutan hobeto Baina, oin, bueno Erdi purdika, gaitxerdi, ez, esaten dana A ver, dale voz ahí al temazo Aturat d'aquesta merda fins la tomba Si la vergonya aliena no ho esfondra I des de Sants fins a València s'escolten La resistència que obri el pas i les portes Wow, són per a bé o per a mal Imperfeccions són reals i són de la barba y de la voz nasal El que te llena tu casal y cansa al barman Con chancla y un bañador con la actitud del ganador Con color alcohol y la sonrisa intacta. Y defendamos la alegría y la imperfección, la rebeldía y la belleza que tiene el error, el amor por una causa, con la cabeza siempre alta, entregando el alma en cada canción. Que yo no escribo para sonar en Radio 3, que va, escribo por necesidad para calmar el estrés, lejos del interés, sin pensar en qué dirán, con toda serenidad y un punto de timidez. Y esas críticas feroces yo no sé qué quieren, buscan acallar nuestras voces y ven que no pueden. Eh, supongo egun guztian eh, zehar entzuten gabizela hemen irola irratian eta esan behar dugu dala fenomeno bat hori kandiatik, eh, valentziatik datorren artista bat da eh, ezagutzen ez duzuen ontzako kuriosidade munduan, moduan bera kantantea pantxo da riot propaganda taldeko DJ a Kuriosidade moduan Eta kanta hau deitzen da Imperfections Eta nik beti gogoratzen dut publikene miren Harder than you think kanta Bueno, ya moduan oso antzeko egiten Gero, gero pintxeo publikene mina Para ba, ikusteko, bai, bai, pintxeo Jarriko claro. dotzuet orentxe bertan, se hemen daukat prest Bai, ondo dau, tio, ahí pa Mover el esqueleto, ahí, Vale ya de música sin mensaje Vale ya de mierdas, tío O sea, ondo dau be, música mensaje Has dan dantza me Ni gustetan jata dantza eta el punk no se puede bailar. o sea follar y beber se puede, pero bailar, tío, o sea, bailar con el punk es jodido. That ain't got nothing to do with rap. Go. Shut the bats, expose those cats who pose heroes, take advantage of blacks. The government's gangsters will cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, and loop by PE. If it's I instead of we believe in TV. Bueno, ikusten duzu antzekoa dela kanta, ezta? dau de puta madre. Bai, oso, oso de puta madre. Los public mi tío, mola, mola. Bai, bai, fight the power, fight the power. Fight the power, tío. Boterea borroka tu. Bueno, a ver, Segitu dugu apurtxu bat aurrera, e, badaukazue kontatzeko txisteren bat edo zer? A ver, a ver. Eh itxaron, eh? Igual ipinten bat zutemita bat, igual gogoratuko Venga, egingo dugu kanbio cambio, jarriko dugu kantatxu bat, eta... eta ia kantarena amaieran zeo zer Kanta bat edo kuña bat jarriko dugu? Kuña. Ipin izu kuñaren bat, hor... Se, bai. beste egunean egin eh, eh, nolako bat. Hori da, eta egin dugu bat, Pintza kuña pare bat, tío. Eh, <laughs> New Orleans. <laughs> Oia, superona. bueno, venga, va, New Orleans, a ver, le nengo... Eta ez da uganera olea, así que holan... Ez totxe mogo... Bere, ahotza bentsuko da. Ah, hori da, venga, ber. ver, New Orleans. New Orleans. I was playing my banjo Growing from San Francisco I came to my home. Alert! New Orleans. Alert! Tuesday. I was listening to the radio. Which station do you guess? It was Rolla, Irrelatia, and the Sespi, the Boss. Bai, listo, badaukazu zeze prest eh, Leire bidali dozku esaten dana erraro entzuten dala Eta ez dakit zuzenean o streamingetik o ez dakit A ber, baxat, eze... Eh, eh, Bueno, galdetu jo txezu, leire, zer da, zuzenean? <laughs> Ez, eta txez bidaliko Bueno, baina, entzuten, entzuten nabil. <laughs> entzuten nabil. Leire, bidali mesuan, mesedez. E, eh, streamingetik entzuten zabiz, txartu entzuten da, ze pasetan da, hor teknikakoa gauzemen eta ba, zeu zer egiteko. Bai, bestela hori, bidali email bat teknika. E... Ontxe bertan ganeina garagardo bateko tezkuetan ez dote zez konponduko, baina <laughs> jakiteko, jakiteko ondo dau. E, nik lehen ere bai entzun dut etxean apur bat eta saturatuta entzuten zen, baina gero berriro entzun dudanean ez. Asi que orain egin dudana da volumena bajatu apur bat, ez dakit horrekin nahikoa den, eta eta ber, konpontzen den. Bueno, leire, maite zaitu hemendik be, bat zuretzat. Eta be bai bat gure eh, komandante mendikoten txat. Efectivamente. Aspaldi honetan ez deko gugaz, gogaitu inzan apurtxu bet, ba, bere mensuak ez zirela zuelako ez dakit herriak ez hartzen edo eta ez zuelako ba, bere ustez borroka nahiko egiten bera hor da bilenean gora eta bera hor izkutatzen gora eta bera olako emisio piratak egiten eta olako lana daukagunan beragin kontaktatzeko eta hemendik besarka da mendiko tentsat ia, ia olako tarte bat ataretan deuen ba, bere radio libre egiteko Gainera Radio Librek, eh, osea, Radio Librek, eh, Radio Rebeldek, parkatu, Radio Rebeldek, berro mazortzi urte, ez? Bai, berro ba, mazortzi urte, bai. dala, inzeuzela, pasan aste buruan. programa, esan. Ez, ez, eh, radio... radio... Rebelde esan eh, Kuban... Kubako... Bai, bai, bai, resistentziako irratia. Berro eta mazortzi urte inzeu zen gukolako menaje bat edo iten geneuntzan, hemendik gure posibilidadekin edo gure almenekin Eta bazken ba, aldien hor apurtxo epareta dekogu eta hemendik ba, bezarka komandanten txat, bebai, mendikote, faltan botatzen zaitugu. Etorria, mesedez. Bai, gogoan zaitugu eta ia posible da nolako tartetxo bat. Ba- bai, olako tartetxo bat eukitea gure artean, ez da? Ia lortzen dugun, ba, gizu klandestinidade bizitza ba, gogorra dala eta, eta bueno, saiatuko gara beragaz, a ber. Olako tarte bat lortzen dugun. A ber, antza, deko <laughs> problema bat kantekin, ekarritako kantekin. Kuriosoa da, porque da kanta danetan entzuten da, nahaztuta, onako kanta hau. Marcel Edson Orkestre, megafun. Jarriko dizuet zuek entzuteko, eta gero ia zeregin aldeen eh, prestatuta genituen kantekin. da Marcel Lesson en kanzino entzuten zena, baditut tres ja, mm, eskatu dizkida zuen kantak, por, por lo menos, eh, ba, eh, jarriko ditugu laster, imagino, igual ez digu denbora askurik emango. Eh, eta kuña pare bat de bai, ez? Eh? A ver. Epini eh, bi soy patator, tío. Soy patator, hijo de vaina porra, a ver non dago, non dago. <laughs> a ver, a ver, a ver, a ver, hemen dago. Venga, venga, ipini, ipini. Soy Soy patator. heredero de los bochos de Álava, rey de las menestras de Navarra. Nick etanibes álako beste barazki bizidunok, hortu ondo ocupa tu Pero eso es solo el principio. Los Baraskis heredarán la tierra. Horrezegatik etorri gara irola irratira. Gure oihartzuna la unietara zabaltzera. ¡Eh! ¡No vejetes más! Ven a la vuelta de la contrainformación. Barazki bizidunak, igandero, arrastiko zeiretatik zazpiretara, irola irratian, un zazpi punto voz FM, euneko eun irratiaskea. Escucha y reflexiona, revoluciona tu conciencia. Todo lo demás será consecuencia de ello. Como mola, ¿eh? Como mola, como... estoy aquí, vamos, no llego al orgasmo porque, vamos, por el canto de un duro, porque entre birras y tal, pues eso. A ver, eneko, lehen eskatu didazu kanta bat jarriko dizut orain. Bai, eh. beitu, hau da un guiño para todos esos del punk rock, así, que veníamos el pescuezo, y un guiño a los vómito, porque es un grupo olvidado del que nadie habla, de aquel llamado rock radical vasco, de ese cartel que se inventaron, pero nadie habla de los vómito, y esto es un temazo, temazo, porque los vómito molan, tío. mola, Molan, molan. Ordoa. Las vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Baiz, ze, klaro, lehen esan dugu aurkene eh, ekarri genuela koro batetatik, baina nondik ekarri genuen. Ekarri genuen. Ekarri, bai. Ekarri, eh? Bai, bai, bai. Atenzion a la jugada. Bai, hori da. Baina nondik ekarri genuen zabalo? Nondiko, ba, nondiko, ostia, agertu ba, zen. a ber, konta, a ber, zera. Zan, e, eh, e, eh, sartu jatzu zuri irratiko kuriosidade hori. Ni deko dalako, orako fallo bat, orako... <laughs> Ni de su gente badakizu jenteari esaten dut hor la bipolarra eta hola, nireko asamblea bat buruen que se caga la perra, está tan asamblear y tan esto, pues dos no podían ser, tenían que ser más. Orduan ba... Y no se respetan los turnos de palabra. para nada. Eta holako asamblea baten eukin hemen baterio tuya con Eh? con behar dotxe guau mundu, eh? <laughs> Tócate los cojones, eh? Eta, bueno, va hor elkartu ginen hor barazki batzuk hor bagaztetxean olako proiektu bategaz de grabe behar ginela, geusek esaten. Ba, purbet ba hori, bai liberetako beste leku betxu, baina bai esateko be esan behar genuena, ba, gu ez gara ez filologoak, ez politikologoak, ez adituak, ez tertulianoak, ez bertxolariek, ez olako geusek, ba hor, <laughs> olako telebista eta medio ofizialetan ikusten dira, ze moten dugu eukin behar dozule olako titulillo bat zeuser esateko Eta, bueno, ba, erabaki gendun, ba, gulako jenteak be, badeko la zer esana, ez? Azkenean jente asko deko herrieagoan eta bereze herriek esteko hotxik. Mhm. Eta gu herriko parte edo, bueno, herriko parte bat sentiten garelako, ba, erabaki gendun, gure ahotsa eroatea, ba, medio batxutara, ba, zin ginen blog bategaz, eta oin irolari esker, ba, En las ondas. En las ondas. Eta hortxe, ba, purbe esaten, ba, tio, gu garela herri eta ze hostia pentsetan dugun pasetan dan geuse guztionetaz. Eta guri ez baiaku eskapetan zer pasetan dan, ba, hor dausen aditu guztiek ze hostia tan da bizenez. Bai, e, eh, mentik, jade paso, aipatua, e, irolari esker gabizela emititzen airean, irola irratia kolektiboa izugarria da, gu pila bat ikasten gabi zeurekin, bai irratigintza eta baita hori kolektiboen auto eh, antolaketari buruz eta bueno, esan bada hori, e, kolektibo super eh, ederra dela eta bueno, ba, ezagutzeko, jendeak ezagutzeko ez bakarrik irratia, baizik eta etortzeko eta ezagutzeko jente hau. Bai, hori, e, asamblea zabalak direla eta edozen gauza eta zinbal direla programa, hemen ez da ba, una asambleara etortea da, Baldintza eh. bat bai dau, ekarri behar da birra apur bat. Ah, hori bai, birra apur bat, ba, jentea lasaitu deiten. Baina, bueno, estela... etorri leike hona asambleara, eh, esan zein da norberan proiektu asamblean aurrean, eh, norberan burue ba, orkesto apurtxu bet, zer gure eta, bueno, ba, hortxe, eh, eh, ba, kontekta, eh, konektetan badego berez irolako prinsipioekaz bat badator edo Olako geusekaz, ba, hause zabali dau edo zein pertsonan txat, ba, gure duren ganean programak eiteko, zei, mm -hmm. irrati honetan, badau geuse guztien ganean programak. Mm -hmm. Bai, zinean ganean, bai, musika ganean, bai, olako apurbe programa, ba, hori, eh, politiko hauak be bai, e, historikoak, mm, ba, gurea moduko apurbet ezak izan definitu, apurbet ah. variedades, bai, bai didaktiko, bai... Magazine, guk iten dugu magazine. Magazine, barre batxu be bai iten Dominikal, magazine dominikal. Danetik apurbet iten du, ez bai. eh, danetik dauz, bai, bai banda sonorak, bai buruja sin bau hau apurbet, ba... Irakurketa, eh, eh ikuspegi eh. feminista batetik, ez da? Azkenean, ba, gauza, kostumbreta hori, mutien bai. ahotza eta iritziak eta entzutera, ez? Eta horren arira, ba, gure dut esan, e, zapatuen egondala eskola feminista bat, eh, eta bertan landu da, ba hori, eh, Euskal Herriko gatazka politikoaren irakurketa, baina feminismoaren aldetik ikusitze, ez? Mhm. Eta gehizeteko izen da oso interesgarria, ze eske ez dakigu, ze niri e, behintzat, e, historiako liburu guztiak, e, mutil, zuri, aberatz baten ikuspegitik ikusitako definizioak dira. Honetarako ekarri dugu eh. Eta da oso, oso, oso gogorra, ez? Esaten du oskuenean, ba hori bakean bizi garela, baina noren bakean bizi garen, ez? Eta hori izan lema azkenean eh, eskolakoa, ez? zatea hau ez da gure bakea. Hau da, ba hori, sistema kapitalista, patriarkal, heterosexual baten bakea. Orduan, horrek jarraitzeko segitzen eta mugitzen, beste asko menpe dauz, ez? Eta ganera da, nor, e, bake hori ez, ez e, ondo esan ban moduen eh, anislari batek, ba, bakea da normala, eta normala dia normak jarraitzen dituena. Eta norma horiek nok egiten ditu? Ba, hori, e, gizon, aberatz, zuri, eta heteroseksual batek. Orduan, horrekin ados ez dagoen mundu guztia dago normatik kanpora. Así que imagina, ¿ves? Eta orduen ba hor ikusten dugu gure bake honetan zenbat violentzia jasatzen dugun ba hori. Eh proto e, estereotipo hori jarraitzen ez duenak, ez? Ba hori bai bai zuriak beltzen kontra, bai burgesia langilerian kontra, bai e, gizona emakumearen, ez? Azkenean gizonak eh gizon tiponek ez deunai bere, bere boterea galdu, ez? Ez gure privilegio hori galdu, eta erabiltzen da violentzia hori hori egiteko. Torduan, e, ingo dugu berba honetaz urrengo saioan izango da oso interesgarria, gurasonatzuna eta militantza eta horria ja itxe ingo dugu apurtzu begei hau ez. Hori, domeko honetan. Hori da, noren bakea den hau ez, eta mm. ez da hau ez da bakea. Bakea ez da existitzen. Mm <laughs> -hmm. argi deko zu segaiti fitxe aurkene, ez da? Segaiti fitxe zen Honetarako fitxe ikusi Berba, aiteko gogazko gazdatzen selako fitxaje, ziklon desatao ikusi dozu, soltero korrea eta hemen Ya, nunca le gustan los ni se peiten deu laguntzen deu, cerveza pe laguntzen deu eh, eh, Onelakoa behar genuen, eh, o bai, bai, eh, bai, Zu etorri zinen, etorri zinen Etorri nintzen, eta gaine izan zen oso, curiosa, porque zelan izan zen oso casualitatea Bai, bai joan nintzen Despektadora espectadora espectadora total, gainera sartu nintzen Eta gusanilloa sartu, eta bueno Eta eta ya está, hasta aquí Bueno, a ver, cuadrilla Hemos creado un monstruo <laughs> <laughs> bueno, de dekogu, ja, amar minutu pasatu gara, sortzirak eta amar. Asiken, bueno, aprobetsatuko gara purtsu bat hemen gaudela, eta ez digutela bota, ez gaituztela bota, eta jarriko dugu, ya, amaitzen joateko, eh, narrazio bat prestatu genuena gaurko egunean, gaur egonda holan eh, le, ba, prestatu genuena jarriko dugu, eta joan pentsatzen ia amaitzeko esan nahi dozuen, eh? és el seu del sofà i digueu-li està vida tan puta. Anem a fer sabeu fins a perdre la Hogei urtez kasetaritzan, denetarik egiten. Hamaika urtez, mandatuak egiten, da kafetxo bat, ik bai ikeskoa kafe makinarekin. Nork egin nahi dik estarita arrantzale manifestazioarena? Kasetaritza ikastea erabaki zuenean, ez zion inori esan, baina beste amets batzuk zeuzkan. Ez zen ez ameslari horietako bat, kasetaritzak mundua aldatzen lagunduko duela uste duten horietako bat, baina tira, egunen baten erreportaje batekin zerbait aldatzen lagunduko zuela uste zuen hogei urte sofizioan eta egia esan une haietan pentsatzen hasia zen askoz neke handiagoak hartuak zituela bere karreran bide propioa egiten, gauzak nola edo ala aldatuko zituen zerbait argitaratzeko lanetan baino. Halako batean, gonbidatu zuten tertulia hartan parte hartzera. Bera izan zen harritu zen lehena. Besteen iritzen aurrean, bere iritziak iraultzaileak, antisistemikoak ematen zuten. Horrela aurpegiratu zion kide batek antisistema bazara! Enbitea ironia zeraman. Antisistema ni? Baize da, hause da egon litezkeen sistemetatik oberena. Bizpairu problema besterik ez daude. Sistemak ez ditu ez ondasunak, ez ardurak, eta ez lana behar bezala banatzen. Eta sistemak sortzen dituen aberastasunak, ez ditu gogoan oinarrizko behar asko. Gozea munduan eta janariak estoldetatik behera etxe bizitzak utzik eta kaleratzen masiboak, sistema futbola eta zirku mediatikoa, museoetan feritako ertilanak, merkatuan hogeita lau kilateko gurutzefikak, zentral nuklearrak, ferrariak eta tanke galariak, prentxan txutxu mutxuak. Bere azken tertulia izan zen. behin presidenteari zapata bat botatzeko plana zuela diote bere etxaiek, baina prentsa aretoan sartzen lortu bazuen ere, bere aurrean plasma pantalla erraldoi bat besterik ez omen zuen aurkitu. Antisistema Gorka azkaraten elkarma aldizkarirako. 2000 eta amairuko maiatza. Lenguan esaten zidan lagun batek daukadala irratian ahots oso sexia. Bai. Mm. Bai, egia da, egia da. Eta claro, eh, gero entzuten dut hau, kuña, <laughs> bueno, narrazio hau eta efectivamente itxe egiten dut ai como epine <laughs> epine linea caliente bat ez. <laughs> Interes interes pilla bat ipintzen dut eh, eh, bere azkeneko tertulia izan zen. Macarroi bat zuketen da zuen bitartean, ba, bai, pintu da zuelako pinganillo bate eh, bai, buruan eh, eta... Bai, eh, bai, bai, bai, daukat hor pijama jarrita, mm, mm, mm, kamiseta, etxeko kamiseta kristo mantxa batekin, no? <laughs> Bai, bai, tomate mantxa, ah, bai. <laughs> Bai, bai, bai. Orduan zer, zenbat denbora daukagu, ez da egia, ba. ez dugu ameitzen, ez? Eh, Diko, gu apurtxo egei hau, ze urrengoak apurbeta txeratu dire, eta... Da, <laughs> Eta, ya está, ya, ba, ya, sigara, ya. Artuko dugu, ba, momentu txuau, ba, ba, gizu apurbeta arpeie botateko, eta berba iteko, ze hori da, guztetan jakune, berba itea, ondetan, <laughs> eta hori da, benetan, deko unarrazoia. Hori da, hori da. E, eh, itxontxi gara. Eh, batxutan sentxusko geusek esaten duz beste batxutan ez, beste batxutan <laughs> ba, ez, ez, ez deko vape eh, olakoa itxakirik esaten duz en beste geuse batxuk Sentitan du inori be olako ba, esero bat edo inoz ba, ba respetuari falta badotxegu. Interesante izango zan, inoz zeu zer nabaretzen baduzu eguri helaraztea. Jakitun nahi dugu zertan eh, sartzen dugun hanka eta zela hobetu ere bai. bai. Komunikazioa eh, gu ez gara profesionalak, osea, que hemen gabiz ikasten apurke apurke eta, bueno, danetarik eh, jaso nahi dugu eta deneri egin nahi kasua apurtxu betez. Bai, zehor dugu bloja bai, ez daki posible dan guri mesue bidaltea, baina bloga bai, bloja eta gemeia be bai, eh? Mhm. Sortu mm -hmm. ondo arroba gmail.com Horra bidali aldozue, eta ondo dau eta, Eta blogean bai aldira itxi komentarioak, edo non, edo zein eh, sarreratan, edo zein entradatan. Por cierto, eh, publikatu dugu atxoko programa? Eh, ez, baina bila... <laughs> Eh, <laughs> publikatuta egongo da. Bia, sin falta egongo da. No pasa nada. Eh, no pasa, nada. <laughs> bueno, a ver, eh, zer gehiago, zer gehiago dauka Eh, jarriko dut beste kuña bat prestatu duguna gaurko egunerako? Alan, luzetxoa da gainera? Bai, luzea bai. da. Bi Bi minutito. Joder, eh, luzea da de cojones. Eh. Bueno, aldot jarri. Ba, politia, zein hori... Bai, luzetxua. Eta ganea, irolako... Irolako... Maratoian txako preparetako. Ah, bai, eh. A ver, a ver, a ver. Hau txapelketarako. Ez aki no queda Hau da, hau da, hau da. Hau da, hau da, bai, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, hau hau da, hau da, Ze eh, guri guste eh, ondo dau, parte archa, baina, joder, Bueno, entzun, que... entzun se impresionante Gonda va Venga, va <laughs> Venga, va Eh, Peña, ¿no tenemos asamblea? Oh, hostia, es verdad. ¿Y cuándo es? Eh, mañana, 30 de febrero. Sí, sí, pero ¿y a qué hora? Joder, a la hora del suicidio. Oh, eh, eta, eta Creo que es en la casa incendiada. ¿Y, en qué piso era? Eh, lo marcaba una lucecita encendida en el portal. Ah, sí, sí, estaba el 28 encendido. ¿Qué ha sido eso? pues el grito de Yoko, joder. Joder, joder, Tigarrasica. Vada Badakizu, hola Nibili, ¿verdad? O sea, machura buruan eta ibili munduan, munduan, munduan, munduan. Vaya eco. Yo creo que ha rebotado el grito en el muro. Eh, ¿qué tal sabéis? ¡Cuasen! Ey, ey, joe, vos YouTube que estoy aquí desmontando a Babylon. Con tu sí, a ver si tocas el cable que no es, explota todo y nos pilla la radio onda expansiva. Y acabamos aquí todos sepultados por los escombros. Tranqui, tranqui, que tengo un colega que es desenterrador. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a ver una peli? Ya está aquí, la que se mete cinema por la vena. Oye, oye, que antes de marchar tengo que acabar de desmontar este jaleo, pero es que no veo nada. Espera, que te alumbro con la linterna de Diógenes. Vaya cabreo, me estáis llenando el cuerpo de una furia de radio. ¿Qué? ¿Salimos? Shit, está lloviendo. Ya te digo, la tormenta perfecta. Vamos a hacer el baile del sol. Menuda aquelarre que se ha montado esta peña. Sí, sí, ya, ya. Aquelarre sí, pero no tienen escoba. Menudas brujas sin escoba. ¿Estamos ya? Pues vamos. Eh, ¿a dónde vamos? Vamos a pillar unas privas y algo de papeo. ¿Qué os apetece? Pues yo he traído un tupper con Baraski Bisidunak, rico, rico. la mushik! Además, los Baraski son muy buenos para el pelo. Se te van a poner las radio rastas más chulas que la leche. Eh, mientras caminamos, vamos a poner algo de música, ¿no? Nos ponemos unas sonoras bandas y así vamos a ritmo. Mejor roca todo trapo, ¿no? Shh, Calla, calla que ahí hay unas personas con unos cacharros para escuchar a distancia lo que decimos. Ala, ala, ya estáis los tecnoparanoids dando la murga. Sí, sí, sí, sí, sí. No nos dice fe me traigamos y vamos a brindar. Osasuna Denonchat! Ahí tienes. <laughs> Ya, Ahí tienes. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, Análisis. Esto, esto va con curva y con efecto. Esto es para que apunte a chapel que A la chapel que te hombre. que pues Total, total. Eta vamos. Eh, eh, ahí, ahí, eh. chumba dosue, irolita guztie, bota mesedes, orda gure Cuña <laughs> chapel que te eta emon bota. Porque, porque va, va fino, fino, Carolino. <laughs> Ahí. E, bai, bai hori da, egin genuen, eh, geratzen da supernatural, dena da, eh, konversazio bat urtezen claro, claro. nahi gabe. Bai, bai, dana, dana zentsu edeko, bata bestea gazta Ba, da, bai, bai, zen total. Hori Mensajea da hori bakarra, bakarra. Hori deko irolak, de repente eh, olako gauze bat esartxan jatxule buruen, eta ideak, ba, fun, balde bai. batetik bestera urtetan dire, ba, gizu. Mhm. Ran, ran, eh, brainstorming edo olako zeuse sortuten jatxo, ez daizu, eta azten zara gauze planteetan, de mhm. repente, eta hostia, te comes la pastilla roja, y así, es. Eh? bueno, hemen entzuten dire zarata batzuk orkampuan, ez dakit heldu diren. Eh, bada espadan, hasiko gara gurreka ez, ez da, nik betiko moduen, ez dakit azkenen goizingo nazen, baina betiko moduen esan behar dut, esan behar dut, ezke, ezin da maitu hau barik, badakizue, hemen dik besarkadak hor borrokan zauzien guztioi, sistema ustelonen kontra, elkartasuna, zuen ganean berba ingo dugu, zuetaz <coughs> badakigu, osea, que beraz bidali zuen borroka guztian berri gure blogera, ba, zuetaz berba egiteko, eta sistema oneri, ba, olako zankadila, olako sabotaje, olako geusek egiteko kapaz basari, olako movimenduri badeko zue autogestionatu eta asamblearioak eta Olako ez erosoak basari sistema honentzat, ba, guzteko jakun zuen barri jakitea. Bebai elkartasunak, hartzelan zauzion hori, hemendik bezarka besarkada bat, e, limon gogoan zaitugu, zaitugu azten. Eta betiko moduen, ba, ama, naiz eta lotxatu, ba, ama maite zaitut, asko maite zaitut. Bai, eh, astero esaten dago, eneko yeah. kama emaite dauela, e, guk ere gure ama maite dugu, bale? <laughs> Asko! <laughs> Bale, bai. osea... Baite dugu, bai, bai, bai, osea, ez daitela, ez daitela, eh, Ogeratu asuntua, bale? Munduko ama maite ditugu. Hori, gureak eta besteenak, eh, nik, nik enekoren eh, ama ere maite dut, apurtxu bat. Danak. ama guztia maite ditugu, ze ama nin, amak dekien inderra la hostia da. Amak mogitan deitu ez, vamos, zerue, lurre eta itxasoak behar bada. Hori da, hori da. Eta bueno, ba hori, bagoaz eh, hemen eh, maratoiak ez maitu, jarraituko dago aurrera, egingo dute orain mix bat, bueno, baina eurik azalduko dute hobeto. E, e, eta ba hori, bagoazela, eskerrak emotea irola irratiari, betiko moduen, eskerrak emotea zueri entzutea gaitik, eta bueno, nik amaitu dut, jaztauka gogo bai, ega ba. esateko ba, oso gustera egon garela eh, hemen, ez? Ez daki bai. zuen hortik entzuten egon zari <laughs> gustera egon gara, baina gu behintzete egon gara hemen tertulian ganea laza y laza bez prepare ubari, <laughs> kasi que mhm. gustera. Bai, baina hori, ba, entzun irola irratian, da saspi.bost FM, Hori da, eta eh. anima, eta anima txabe, bai, tortzera, bai. ikustera, eta seguramente guzteko jatzuela, eta e, aportatzeko dano dekogu zeu zer, eta... Mhm, mhm. Galdakotik baten batek bai. entzuten bai? gerturatu be hortu ondo irratiko asambleetara, martitzenetan elkartuten gara, arrastiko bostetan, arrastiko bostetik aurrera negon gara, hortu ondo gaztetxean. Bai, hori da. E, blog bat bebai gu, hortu ondo irratia. .ga. .ga, de galdakao. Bai. Eh, eta punto tk, eta punto th, bla, bla, bla, bai, punto asko. Horako batxu, bera, punto gaga, zaur... Gogoratuko duzu errez. Bai. bai, oso errez. Eta entzun irrati libreak. E, ze dago ondetan, eta olako mugimenduek ba, saiatzen dire, ba, Aho, e, dira, erritik sortuak, baina norentzako, ba, suontzako, herriarentzako, hasi entzun irrati, libreak. Eta ez baiatxo eguztetan entzuten dozuena, ba, etorri asambletara, eta izue zuen programa, ba, eta, ba, hori, prinsipo de badau, ba, izue zuen programa, entzuteko gure dozuena. Uh -huh, uh -huh. Eta, ba, sortu, sortu gauzak, sobretodo, crear sortu, sortu, sortu gauzak. Eta bueltak emon geuzeri, ez? Bai. Azkenean, e, hau da, gure elburuetako bat. E, Pentsau. Bai, ba, gauzak e, perspektiba askotatik ikustea, ez? Eta batzen zarenean jente desberdinagaz eta perspektiba diferentea dekoen jenteagaz e, da oso aberazgarri, ez? Uh mhm. -huh. Eta, bai, bestakit? Ike no espillen. Vale. y que nos pillen. <laughs> que nos pillen. que nos pillen, también es importante. O sea, penchau y que nos pillen. Porque, joder... Eh que nos Por si acaso, vale. Así, ah, por si acaso. Vale, va ba, listo, va goaz. Eh, domekan etorriko gara barazkiak eta hemen eh, segitzen du marretoiak aurrera, vale? Así Venga, que... seiretari saspidetara barazki bizidunak. Irola irratia, eundasaspi.bost. F, F, M, M. M. Azkea, Azkea, azkea, azkea, azkea, azkea. azkea.